Kembali tim Cimat punya cerita. Kiriman dari Muhammad Abu Sofyan. Salam dari saya Sofyan. Cerita ini saya tujukan kepada jimatres-jimatres dimanapun berada Awal cerita ini kejadiannya di Sumatera Selatan, Palembang. Pada waktu itu aku, Sofian bekerja di bengkel mobil. Aku punya bos namanya Yono. Bosku pada waktu itu cerita kepadaku kalau dia habis beli rumah, tapi rumah itu rumah angker. Rumah itu berada di desa Lubuk Seberu Oki Ogan, Komering Ilir. Rumah itu kosong, sudah ditinggal pergi selama lima tahun. Rumahnya sudah gedung, perkarangani rungkut, akeh suketi turhawani singklu. Terus bibar cerita bosku ngajak aku ndelok omai kui, pas aku melebu karo bosku tiba no akeh dupo. Tipa iwong semedi golek nomer. Pancen omahku kuwi dikelilingi wong Bali jadi memang angker. Terus bosku mikir ngresiki omah iku. Ben unggulak lak dinggeni ademayem ora eneng apa-apa. Mari ngono juraganku ngajak aku ning gone wong tuwa utawa wong pinter sing iso mbuak penunggu omah iku. Akhire aku karo bosku nggone Pak Bajuri, Kiai Bar ketemu Pak Bajuri bosku nyeritake omai angker. Bosku dewein jaluk omai di pagrilan dirisi si isoko dedemit kuwi mau. Banjur kiai Pak Bajuri gelem bantu. Pak Bajuri ngomong karo bosku dekne gelem magri dino kemis malam jemah jam siji wengi. Sak durungi magri bosku kon golek watu kerikil sing cilik-cilik kabai rong puluh. Watu krikil iku dinggo syarat jarine Pak Yai. Pas teko wektune malam jemah, Pak Bajuri ngejak kanca terus bosku yo ngejak aku. Dadi aku wong papat budal neng omah kuwi kanthi niat magri omah sing dituku bosku. Sak tekaning papan panggonan kuwi pas malam jemah jam siji wengi, aku karo dulur-dulur kuwi mau ngeler tikar lan nyalakke lampu banjur lungguh muter karo nggawa buku Yasin lan nyiapno watu kerikil. Pak Yai dawuh, nek kami karo kon moco Yasin saben siji kataman kudu njupuk watu siji tondol awis katam. Bariku dikon maca meneh sampai entek watu rong puluh mau. Tiba-tiba di sela-sela kami membaca surat Yasin. Suasaning yang dati sunyi anyep merguake hangin. Giliran pas garek moco surat yasin sepisan meneh, nilalah eneng wong widok liwat mak seliwuran yang ngarepku. Jan asli ketoro demite, rupane putih melakuni ngambang, koyo-koyo ngawang. aku liwat ngarepku kuwi mau demete lingguh neng meja. Terus mejane kuwi dijuwata sak kuwate suarane jan banter. Eneng ping 5 nek jotos mejane kuwi mau. Mejane ora ubah blas, tur yo ora pecah meja kuwi tetep anteng mek nggur suarane kaya bom nuklir. Kaya-kaya pecah atiku. Ora nggur meja sing dijotos tapi yo lawang arep lawang buri lan dijotos banter tenan. Tapi yo aneh. Ora obah blas lawangi muk gur suarane banter kaya bledek. Bar iku werna putih mlaku ngalih metu saka omah kuwi mau, akhire bosku mendem watu krikil mau sing bar diwacakno surat Yasin 55 ning sisih pojokan omah. Bar ngono wis rampung anggone magri omah kuwi. Omah sing dinggo saiki rodok ayem tentrem. Iku cerita saka aku Sofyan. Saiki aku kuliah S3 di UIN Malang. Iki jan pengalamanku ndelok memedi. Asli tibae memedi kuwi mau enek. Yo wis, ceritaku mung gur sakmono wae. Akhire omahe bosku yo aman saka demit. Iku ngono saka kuwasaning Gusti Allah. Iki tak critakno kanggo tim jimat kabeh. percaya ora percaya makhluk gaib iku pancen ana bersama tim jimat ha <laughs>